再翻嚟啦，讲武侠小说咁咧，唔知道第几节啊系啊，其实唔知道第几节，我哋分两集出啦，或者三集出啦，即系一路讲落，因为好多嘢讲。 咁啊，古龍唔好講啊，啦，都要講古龍同金庸嘅。古龍到最後尾點解講咧？有因為啲人成日講睇古龍咧，後生仔睇咧就過癮，到你年紀大就中意睇金庸。嗯，點解咧？有文學修養啊，又話有歷史背景啊，唉、你成日都揾個理由去睇佢嘅啫。睇古龍，後生仔睇啊，因為快意恩仇，過癮，有電影感。 年紀大嘅就睇就睇人性。當你越對呢個社會越了解，對人越了解嘅時候，你只要睇完古龍嘅書，你就 cover 翻晒你而家所有周邊場景，你都發現梗有一個係咁嘅人。成套金庸只有一套《天龍八部》係可以做到啫，同埋、一套叫做《笑傲江湖》，其他嗰啲係做唔到。但係古龍嘅小說， 我頭先再講一次，佢嘅偉大係因為古龍將成個武俠小說所有嘅套路全部改變晒，只有佢而金庸係好多人，佢前人有，後人寫法寫歷史背景，好似佢咁樣寫法都有。甚至我哋最後尾講女版金庸鄭峰好清，都係套路一樣。當然鄭峰寫得好，咁但係問題 走唔出，走唔出。但係古龍，你甚至你想模仿佢都模仿唔到啊！黃英嘅沈聖依咧，就唔止咁沈聖依嘅。就就佢好多書嘅，咁啊誒號稱話同啊唔知邊個滔邊個干啫，我哋唔知道啊，因為天蠶變天龍訣嗯，即係啊，都係黃英，啊都好咁啊咁啊蕭若元就話佢寫嘅，咁啊究竟係佢就話集體創作，我唔知啦，咁啊排頭出嚟 就係黃英，嗯，嚇嗰陣時黃英未紅嘅喎，未紅嚇未紅，未紅嘅喎，但係誒即係亞洲電視有眼光啦，當時嘅麗的係啦啊係啊係啊銀劍俠、十三殺手。係一路寫，跟住無雙譜啊，跟住咧就香港電台就開始就做廣播劇廣播劇係啊，朱曼子啊，全部都做。係啊係啊係啊啊，沈聖依係 佢話俾你聽個古仔好簡單，而家就重新再出過啦，再重新出過《銀劍俠》沈聖依傳奇，我啱啱又買咗。其實呢套書我個頭頭尾尾我買過七八套噶啦，真係啊！搬一次又抌咗，搬一次又抌咗，有啲借俾朋友，自此我就唔借書，因為佢今日再出我都會買嘅，因為嗰、個嗱一個其實好其實古仔好簡單啫，就講銀劍俠，即係講佢出身啦。 我一個合客有型嗰樣嘢，使錢啊，咁啊有個靚老婆，咁啊就好未幸福幸福生活係嘛？係冇得頂，咁好啦，錢啊得個使，咁啲錢嘅來源點咧？咁、好啦，咁為咗維持我而家嘅生計，我哋嘅場面風光，咁、我唯有偷偷地，咁啊真係做銀劍殺手，啊咁啊揾錢翻嚟養老婆。好啦，我揾夠咗，啊即係咧可以繼續維持我風光嘅日子啦。係係， 咁你本身風光日子就係為咗陪個老婆，咁但係因為你會等錢使，你就唔能夠陪個老婆，你成日走咗去做殺手，到你揾得錢再揾個再想辦法陪個老婆嘅時候，個老婆因為你唔陪佢，佢係勾佬，就識咗嗰個佢老細，即係嗰、個。銀劍殺手個老細，係啦，銀劍殺手嗰度十三殺手，吓、跟住俾我知道唔得了，我就梗係懟冧佢啦，懟冧咗佢之後， 跟住嗰、個即係佢號稱佢表哥嗰條友就話我死前有一個願望，就係、你殺咗沈誠義，咁啊十三殺手，即係第二個古仔就開啦。喂，佢講咗啦，後尾温瑞安都講咗呢個問題嘅，合客，都要養家噶。什麼温水乾安啫？古龍入邊都有啦，大把啦，咪大佬點樣點樣揾食㗎？嗰啲人 邊度揮金如土啲錢喺邊度嚟㗎？啊， 其實古龍都一早講咗㗎啦，呢啲呢啲古仔應該個個合拍出嚟都大把錢使極睇唔完嘅啦嚇。咁啊，梗係有啲副業啦，或者誒唔、好嘅就做殺手啦，好嘅就即係做賞金獵人獵人啦，係咪啊？即係官府通緝邊個咁咪去追殺佢，提住佢個頭，咪攞幾多兩黃金、幾多兩白銀咁樣過生活嘅啫嘛。 啊，譬如好似黃英啦，咁啊提黃英啊死咗啦咁。咁黃英咁誒，有啲人話血英武係佢寫嘅，咁又有曾經出書係用過黃英，有用過古龍，又用過另外一個唔知咩名，話嗰套書係佢嘅。其實我真係唔唔識分，不過即係可能嗰陣時黃英唔夠出名啦。其實嗰啲筆法咧就好似古龍嘅，即係大家啲對白啊，人與人之間講嗰啲對白啊，簡短啦、唔會唔會像我哋而家咁長篇大論啦，幾個字就講， 即係一句説話兩句説話咁啊講完，嗰啲對白相當少嘅，唔會不停咁樣重重複嘅，即係同古龍嗰啲小說一樣。如果你睇柳柳殘陽咧，就跳樓都得啦，嗰啲對白係不停重複嘅，所以真係殘陽啊！真係睇唔使啊到你個人都殘陽。啊，老老殘陽，我睇過道士，我唔記得叫咩名，啊睇完之後你自己變咗殘佢陽。睇唔埋，係因為覺得好，即係等於，即係等於以前古龍啱啱做窮裝神劍嗰陣時，啊 係咁啊咁 Q 煩嘅，係啊，即係你頂唔順。你仲有有啲咧，有啲小説啊，譬如誒誒梁羽生啊，睇《七劍下天山》啊，即係喺我心目中呢啲書咧，不值得收藏嘅。係啊，真係識唉，真係唔好收藏。嗱佢，有啲人話玩幾多次都係咁講。有啲人話咧話佢文筆咧，即係個寫詩啊、寫詞寫賦咧，因為佢自己寫嘅，係就個文學修養係比金庸高嘅，咁啊亦都得到大家嘅評價啦。咁啊都話四大啦，我哋 講啦，古龍、金庸、梁羽生，再加上一個温水安啊，咁啊四大名家啦，即係我哋香港嘅梁羽生，真正叫似樣嘅。真係擺得上台面都都套《白髮魔女傳》，咩瓶中合影錄啊，喂，真係真係可以，又係又係掉。係啦，真係可以，真係唔可不不值得收藏啦。睇完頭嗰兩頁可以真係燒咗佢，但係《白髮魔女傳》 係值得睇嘅，因為一個好不羈嘅人，一個好守規矩嘅人，兩個人走埋一齊。咁、後尾即係個男主角。就撇開諗諗下都係你好，即係翳你，但係已經喺佢個喺《白髮魔女傳》白白髮魔女已經係將即係聯繫上已經將呢件事完咗，你再唔係可以值得佢欣賞嘅人，其實比較人性一啲嘅，即係呢套就係、其他就真係即係我輕輕帶過啦，因為呢啲真係 一來睇得少啦。即係三個字啊，算把啦。係啊，咁啊，跟住就黃英啦，黃英出色嘅，但係佢只只不過之前有個叫做古龍，古龍係啊，即係冇辦法。喂，其實你又要咁講喎，冇古龍可能冇佢喎，因為佢可能都係同我哋一樣喎，古龍 fans 嚟嘅喎。係啊咁我自自然就誒誒寫小説咧就就行古龍嗰套，即係沈聖依嗰啲係誒誒偵探咁樣啦嚇。 咁啊，就算你好多好多都係佢走唔出佢嗰個套路，但係佢係有個有佢自己嘅風格嘅。係啊，我可以即咁講即係你你睇佢係係會追睇啲書嘅，嗯即係其實睇小説好唔好睇，即係倪匡講嘅，睇小説睇電影就好睇同唔好睇啫嘛。你唔好講劇情，你覺得佢好睇，你追落去，咁呢本就成功噶啦。嗯黃英、沈聖義係值得睇嘅， 即係頭嗰到無雙譜為止啦，後尾嗰啲就開始麻麻地啦。咁我話啦，誒、誒講黃英咁啊，必不得不提天蠶變啦。天蠶變係因為嗰陣時麗的就沈聖依做完之後，就跟住就拍天蠶變。咁啊，當然係徐歸功徐少強啦。係啊，徐少咁啊強咁樣紅紅啦。阿紅咁，但係佢真係 寫個古仔係你冇，同埋我哋好好嘅個影像拍到出嚟。嗯，當時嘅影像啊，嗰嗰種創新武打，係程小東啦，打到而家所有嘅武俠片或者武俠電視劇都拍唔到。即係嗰陣時佢嗰、個誒有誒，我最中意講題外話嘅嗰、個、呃、程小東 嗰種武術嗰、個武術指導嗰啲快啦，或者佢拍嘅時候將嗰啲菲林啊較快一格兩格啦嚇，冚咁聲好快嘅喎。 咁你同無線咧真係慢吞吞個一下一下嘅喎。嚇咁唔係無線輕慢動作，你睇陸小鳳就知㗎啦。去到嗰度誒一個慢鏡頭，佢就唔係佢較快咗，個電影感同埋個壓迫感好大啊！係嚇，譬如好似誒同誒誒誒嗰個誒 唔記得邊個，即係佢個老豆誒，即係武當派掌門啊張英啊張英，人哋一跳起一掌拍埋佢。兩掌一接嘅時候，佢就唔影唔影佢噶啦，就影佢對腳，一路喺個喺個啲沙面度一路褪，嗰、個電影感、嗰、個壓迫感，你真係非常厲害。譬如好似沈正依，佢拍出嚟嗰陣時，佢哋喺個花棚度，個人係倒掛咗個花棚，好似行路咁喺喺上高用把劍嚟撩你，同埋把劍 好似西洋劍，係啦，係西洋劍嚟。係啊係啊，好似西洋劍咁樣。即係嗰、個好嗰、幼嘅個啊嗰個把劍套路啊，同你而家本身脱離咗框框，我哋成日都話好睇，啊係因為脱離咗個框框。脱離咗框框，我哋冇諗過，尤其黃英佢所寫嘅嘢就可以拍成電影電視劇啊！係啊係啊。呢個重點人手少可以拍到，佢係適合拍電視劇嘅，但係唔知點解而家唔拍。 其實無線可以，喂再拍啦，我自己寫啦，何況人死咗咯，使幾多版權費啫？嗯，係咪啊？真係嘅，應該重拍一啲好睇嘅，同埋拍快少少，唔好咁慢。好要黃英，跟住黃英下一個傳承就到黃奕噶啦。啊，黃奕我初初都都好中意睇佢嘅，但係睇咗幾套之後咧吓，咁佢啊當然破碎虛空啊啦，破碎虛空啦，咁啊 喂，其實佢佢佢用好即係我嚟講啊，啊黃奕又又過咗身啦吓，佢而家最新嗰套叫《明月當空》啊，誒、啊冇睇日，日月明幻，啊日唔係月明啊明明月當空係之前。係跟住咧就下一套，其實都係講武則天嘅啫，日月明環應該係佢而家呢啲書我冇睇嘅，因為佢入邊咧 就介紹場景好多，我好似園景設計師咁嘅佢。邊度有花樓啦，邊度有樹啦，間屋向邊度啦，我唔唔應該從應該係一個風水大師嚟嘅，即係佢用好多篇幅去介紹嗰個場景。即係如果你想拍佢嘅戲咧，你係最好照住佢嗰個場景嚟咧，你就唔使諗佈景嘅，即係咁樣。第二，佢不停講嗰啲男女性關係嘅有冇啊？係冇多啊？嚇！ 即係包括啊最出名啊古天樂一拍成名尋秦記嘅《尋秦記》，幾多呢啲直頭全三部都係啊！全根本就三級片嚟㗎啦。譬如好似大同誒誒雙龍誒雙龍傳，係啊係啊啊韓係啊拍啊咁，其實咪佢練嗰套武功就係採陰補陽。總之佢所有嘅武功都係採陰補陽，啊慈航正齋啊嗰啲聖女嚟嘅，想辦法搞掂個聖女。咁咧嗰啲魔魔門中人咧就想辦法搞掂你個男人， 永遠都係佢。係啊，佢佢佢佢佢其實好多呢啲嘢喎。你睇完《尋秦記》咧，誒初初睇呢個誒破碎虛空咧，都都覺得幾好嘅。跟住睇埋《尋尋秦記》，我諗係佢嘅頂峰嚟㗎。誒、都唔係嘅，其實應該係，其實個頂峰有兩套嘅《大同雙龍傳》啦。啊，《大相傳》啊係係。咁誒誒誒，跟住就邊方英雄邊方傳說啊，定邊方英雄傳係短嘅，因為唔收得。 但係呢套書點解值得好睇咧？其實佢係講一個政治環境，佢所有嘅書咧係呢套真真正正講政治環境。喂，佢嗰套五講緊五胡亂華嗰套係邊套啊？係邊方傳說哦，就係邊方傳說。哦，我唔記得名啊。就講一個政治環境，係佢頭幾本全部都講政嗰當時嘅政治啊、生活啊嗰樣嘢，去堆砌古仔，但係唔收得，卒之又變翻， 又係摩門中人同慈航正齋兩大嘅正邪勢力喺度互相鬥片，嗯，啊，甚至去到武則天都係啊，總唔知個主角都係噶，從小。其實都係嗰套咯，咁啊從小一路去，咁有個成名人物就永遠唔出手，到最後尾個成名人物又又出嚟，跟住即係喂，如果聽你咁講，咁咪真睇一套係好話睇一套同睇十唔係啊套冇分別㗎。咁啊，黃奕又我哋好快講完㗎咯 誒、到最後尾講到最後尾咪精神力量破碎虛空咯，成套嘢都係噶啦。到最後尾福唔係唔係大唐雙龍傳啊，其實最好睇唔係話我噏錯名，韓拍應該係喎，劍雨翻雲啊，福雨福福雨翻雲翻雲，係係啦。浪翻雲，到最後尾同龐統跟住破碎虛空，係啊打鬥到最後尾嘅時候，個時空直頭裂開咗，佢兩個就唔見咗。 係即係即係玄幻小説啦，係啦，就係佢嘅所謂玄幻小説。係但係就其實即係等於古龍嘅嘅變奏嚟嘅啫，其實係冇分別嘅。又想做，又要有時代背景，又要講有啲政治誒、呃政治嘅嗰個歷史嗰、個嗰、個傳承，咁啊特定好多人物，其實做得最成功，其實就真係《尋秦記》嘅啫。 係嚇，跟住就係、就係頭先我所講嘅福語翻文。啊福語翻文其實後面嗰啲我有我有睇噶，所以我先去問，最後尾嗰兩本未日月當空咯，日月當空未個冇超個超字咯，即係佢寫噶嘛，武則武則天、嗯啊，佢自己作呢個字，佢嘅一名叫武超，明月當明月下低個空字係個超字讀。係佢自己作出嚟嗰個字，係武則天自己作嘅，嗯咁咪、日月當空咯，跟住日月明環咯， 嚇！但係日月明環寫唔埋，咁有啲人就叫喂揾人作埋佢啦，咁其實就唔應該作噶啦，應該完咗，佢寫到嗰度就嗰度啦。係啊係啊，係啊係冇必要有陣時有啲嘢咧就係咁樣嘅，遺憾都係美嚟嘅。係啊，咪等於有啲人開放式結局啫嘛。成日啊啊啊金庸嘅津津樂道，咪就係雪山飛狐，胡飛嗰刀斬唔斬落去俾人苗人鳳，跟住完咗啦。係啊係啊係完咗係啊，你估自己諗。自己諗 下呢個先至係好嘅，下次翻嚟哦，咁又完啦。女士嘅頭髮唔夠強韌，男士又有中年危機、地中海嘅煩惱，揾啱一隻洗頭水係好重要嘅。要激活毛囊，控油去屑、固髮、育髮、防脫髮。我哋推薦韓國 JW 洗護系列。